pri la textaro. Kiel mi jam diris ci tie, mi eclernis la bazon de Esperanto memstare antau suffice da jaroi. Sed mi vere ec interesigis pri la internazia lingvo ne antau qua jaroi. Pro tio, mi nescias tiom pri gi cae pri cio tio cio existas in Esperantoio, cium scias la Esperantistoi qui estas en la movado ecte du dec, tri dec, quar jaroi o pli. Ali nun mi cias tiom, ki mi povis aserti in mia articolo de la unua de augusto ci jare, chu esperanto existas, chu gi mortis, ke esperanto bon fartas, cae mi pruvis tion, menciante quelcan factoin, exemple, ke Nun tempe estas multegae intercomunicigioi per la reto, ret messagioi, facebookae cae whatsappae messagioi, twitteroi, textoi cae commentarioi in blogoi cotopo. Ie la fino mi diris, existas tiom de interesae textoi, in libroi, revuoi, la intereto. Ne eblas legi cae ausculti cion tion, cio interesas al onii. Bone, hodio mi mencios plian factum, cion mi ne conis. Per listo di Brasila esperantistoi en Whatsappo, mi ricevis novajum pri textaru.com. Mi citas. Textaru.com en havas la plei grandan alireblan corpuson describita esperanto. La textaru, qui la ciotagai usantae ofte nomas gin, estas inter la ple grava e proiectoi quiuin e Sofo fo In En la iaru 2002, la fama sveda grammaticisto Bertilo Venagren comences realigi la proiecton. Bertilo es la autor de Po Mo Ego, la ple grava libro pri esperanta grammatico cae usado. Jam dum pli ol decvin jaroi La textaro helpis al sen nombre esploristoi, esperantistoi au ne, pristudii cien aspecto in describita esperanto. Usantoi povas enceti pri la lexico de unuopae morfemoi ges plurvortae esprimoe cae parolturnoi, cae esplori simili detale pri la grammatico eblas el trovi diversa entraiton de la enhavo ca stilo de tre diversa e vercoi, ricevi consiloin pri bona uso de vortoi, distingi la zamenhofain ca ne zamenhofain usoin de vortoi, cae controli la evoluadon de esperanto trans pli ol cent dudec jaroi. La messaggio donis ancora pliain detaloin. Sed tiuin detaloin, au similain, vi povas legi in la jena pagio. Evidente, consilindas legi au almeno rigardi la tutan reteion. Mi volis excii kiu scribis la messagion transcenditan per Whatsappo. Mi clacis sur esofo, aperis angla lingua versio de la reteo de esofo, sed eblis alire la esperantan version, cae tie mi vidis la novajum pri textaro.com con la tuta texto. En la reteo de la textaro estas ancao unu pagio pri novajoi. Tie iu disconigas che si au li aldonis au enmetis novain vortoin, esprimoin, textoin, sed bedaurinde ne estas informo pri kiu estas tiu esperantisto au esperantistino. Ancao in la pagio prescribo mancas la informo pri kiu nun pri la retejon. Ĉu Bertilo venagren? estu kiel ein sen mi uzos la serĉilon kelkfoje. Ĝis nun mi faris nur unu provon. Mi serĉis kion oni uzas pli en skribita Esperanto. Parto preni en aŭ parto preni con accusativo la resulto en la tuta textaro parto preni en existas cent dutec unu foie, cae parto preni con accusativo cent quin foie. Evidente la plei parto de la texto estes pli mal novae, sed oni povas ancao compari la uson en pli novae textoi, kiel en la revuoi Monato de 1997 cae la Ondo de Esperanto de 2001 vidu la resultoin. Parto preni in, dec quar foie in monato, septec tri foie in ondo. Parto preni con accusativo, dec du foie in monato, sestec du foie in ondo. Gis nun, ciam mi havis dubon pri la uso di io vorto, mi searchis, crom in vortaroi, in Google, in quio inter alie mi ofte vidis frasoin e la reteo tatueba, quium ceteri mi ne aliris anta hudiau. Sed la corpuso de la textaro estas plifidinda ol exemple tatueba, char gi in havas nua publicigitain, do sem dub revisitain, textoin. Dum la frasoi in tatueba estas nua traducajoi, faritai de voluntuloi estas simila diferenzo inter publici gita enciclopedio cae Wikipedio, cies articoloi estas scribitae de voluntuloi cae cies enhavo neciam estas fidinda. Tamen, tio ancau povas okazi in publici gita enciclopedioi, quancam multe pli mal ofte. Se vine jam conas textaro.com, mi rekomendas aliri gin. lasamo validas por eso fo, o essas gravega por esperantuio, cae que o bezonas donatsoin.